katika jambo lolote lile analoamrisha na kuwa na tahadhari na kujiepusha kabisa na kila alichowatahadharisha nacho mtume sallallahu alaihi wasallam ukitizama hali ya masahaba nara fi dhalika ajaban من سرعة الاستجابة وكمال الانقياد utaona mambo ya ajabu sana katika ule uharaka wa masahaba katika kumuitikia mtume sallallahu alaihi wasallam na kujisalimisha kwa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam وهذا مقام يطول بذكر الأمثلة عليه ili jambo ukiwa utalitizama makini litakuwa refu sana tukitaja mifano hapa anachokikusudia ni kutoa mfano katika haya tunaoyazungumzia sasa kuwa mu'min hawi ni mwenye kulani lani na hayo ni taan singenya watu kufanya umbea si tabia ya mu'min ama tukizungumzia kwa ujumla masahaba walivyokuwa wakimuitikia mtume sallallahu alaihi wasallam na kujisalimisha kwa amri ya mtume sallallahu alaihi wasallam basi mifano itakuwa ni mingi sana na ndiyo siri ya masahaba kufikia pale walipofikia sababu wao walikuwa wamejitolea kikamilifu katika kumtii mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam wakatabikisha kweli kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala waqalu sami'na wa ata'na hivi ndivyo ما masahaba kinyume na ilivyo leo kusudia masahaba walikuwa katika amri yote ya mtume sallama hawaulizi wao wafuata yawezekana kuwa lile jambo aliloamrisha mtume sallam ni mustahab napendekezwa si wajibu lakini wao walikuwa wakilitekeleza kwa nini kwa sababu mtume sallam ansema na jambo lolote ambalo mtume sallallahu alaihi wasallam amekataza inshallah lile jambo liko mfano kama leo nakumbia ni ili makruh tu utamwona sahaba akilifanya maadamu mtume salam lile jambo amemkataza atajiepusha nalo kwa nini kwa sababu mtume salam anasema nisifanye basi kiasi hiki walikuwa wakimfuata mtume sallallahu alaihi wasallam bali kuna mambo mtume sallallahu hajasema kwa kuona tu peke yake wakamfuata mtume sallam na nyote nyinyi mafahamu tukio la mtume sallam aliposwali Jibril akamwambia viatu vyake vina nini vina uchafu ndani ya sala akatoa viatu vyake akaviweka kando masahaba wote wote katika swala hili walitoa viatu vyao akaweka kando mtume sallam alipomaliza swala akauliza madakum muna nini mbona nyote mmetoa viatu vyenu قالوا رأيناك يا رسول الله ألقيتنا عليك فألقينا نعالنا tumekuona ya rasulullah ukitoa viatu na sisi tukatoa viatu vyetu kumuona tu hajawaambia kitu sisi tuishi katika asri kuna watu waitwa wanaovioni fulani yule mwanachuoni yule kwetu afanye istihza na ahlu sunna ambia na ndevu zenu za kufagia chini huyu mwanachuoni ambio mwanachuoni hawa watu kweli waangalieni vizuri waoneni huruma kweli wakati mwingine wao watia hasira kwa kuzungumza vibaya sunna za Mtume sallam maamrisho na makatazo ya Mtume sallam lakini ukikaa wewe muislamu ukizingatia ukafikiria ikiwa huyu anaitwa chuoni yuko hali kama hii je wale wasikilizaji watakuwa vipi sio mafahamu ikiwa yule anaitwa chuoni amefikia kiwango cha chini sana cha kielimu kiasi hiki je yule anayeitwa mwanafunzi atakuwaje sijui muelewa anazungumza nini au usione mtu amevaa kilemba kikubwa na shali begani yatabajjah yatakallam lakini kikweli kuna upungufu mkubwa sana katika kuifahamu dini ya Allah kubwa sana haswa katika hili jambo la maamrisho na makatazo aliyokuja na Mtume sallallahu sababu hapa ndio wapima kiwango chako wewe cha kumpenda Allah qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah kwa kwa kadri ya vile unavyompenda Allah subhanahu wa ta'ala ndivyo utakavyomuitikia mtume wake sallallahu alaihi wasallam na kila ukiwa na upungufu katika kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam yaonyesha uongo wa madai yako kuwa wampenda nani Allah subhanahu wa ta'ala sababu hapa ndiyo mihwar kunapoangaliwa ni hapa kweli wewe wampenda Allah hebu tuangalie ukoje katika kumfuata mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam sasa masahaba walitafawak katika jambo hili kiwango kikubwa mno walikuwa juu sana katika suala la kumfuata nani mtume sallallahu alaihi wasallam katika kila kubwa na dogo na sisi tuwe tutawaiga sisi tuwaige hawa masahaba namna walivyokuwa ikiwa kweli tutataka kufaulu wewe angalia mfano sema mtu katika unyozi wake katika unyozi wake Abul Hasan amekataza mtume sallallahu alaihi wasallam kunyoa qaza sio mtume sallallahu amekataza kunyoa qaza huko kwenu mwaita nini mwaita chinja sio wametokea katika mashekhe sio ngoja ngoja hii nahi ni ya tahrim ama ni karaha karaha basi haina nini a a tuseme makruh ndio sawa kufanya ikiwa ni makruu kwa mfano sawa kufanya la la sawa sawa mtume salama amekataza kaa kando na hii ndio ikapelekea watu baada ya hili wakafata la pili wakafata la tatu la nne mwisho ikawa watu wafanya ya haramu wala hawaoni kitu kwa nini kwa sababu wameingia namna hiyo na leo ukimwambia muislamu kuwa mtume sallam ameamrisha jambo kadhaa swali la kwanza litakuja ni sunna ama ni wajibu ukisema hii ni sunna ya mtume sallam mustahab sema basi alhamdulillah sunna ah wachana nayo yataka kufanya faradhi peke yake faradhi sasa ule upungufu ukija waja moja kwa moja kwenye nini kwenye faradhi usiniambie hapa kuwa ukiwacha sunna utoadhibiwa alikwambia hivyo akwambie vizuri alikwambia kwa ukiziwacha sunna uadhibiwi ankudanganya sikiliza makini sote twajua hadithi ya mtume sallam awwalu ma yuhasabu bihi al madha as-salah sio Mtume sallallahu alaihi wasallam akizungumzia ibada ya swala kuwa ndiyo jambo la kwanza utakalohesabiwa Muislamu siku ya kiyama. Akataja ikiwa katika swala kutakuwa na naqs Allah subhanahu wa ta'ala ambaye malaika wake nini undhuru hal li'abdi min an-nawafil mtizameni makini humja wangu je ana swala za sunna sababu ana upungufu katika faradhi ana swala za sunna jalizeni ule upungufu ulio katika nini faradhi hebu niwaulize kwa mfano hana swala za sunna na ana upungufu katika faradhi amedhulumiwa akiadhibiwa tahta almashia Allah kitaka tamwadhibu طيب ameadhibiwa ameacha nini sunna tu sio usidharau jambo analokuamrisha mtume sallallahu alaihi wasallam usidharau sunna tu hii huwezi kujua ni jambo gani iliweza kuwa sababu ya Allah kukurehemu na ndio nasema utapata sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu akiwa sahaba Abu Huraira radhiyallahu anhu akiwa amzungumzia mtume sallallahu alaihi wasallam asema ausani khalidi sallallahu alaihi wasallam بثلاث لا أدعهن حتى أموت kipenzi changu bwana amenihusia mambo matatu siyawachi mpaka kufa kwangu siyawachi utaona wazungumza kama kisha angalia na usiwa nini nenda kaangalia na usiwa nini awsani an usallia salat ad-duha tasikia duha ni wajibu mbona nishikilia hivi azungumzia an utira kabla an anam swali witri sasa ukiangalia vile vitu anaovitaja ni vitu ambavyo ni mustahabat lakini hawakuacha walishikilia kisawasawa masahaba kwa nini kwa sababu aliyesemani maneno nani mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Amr ibn As radhiyallahu anhuma alipokuwa kijana na nguvu zake yeye ndiye aliyemwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kuwa ana uwezo wa kufunga mpaka akafikishwa kwenye saumu ya nani saumu ya Daud alayhi salam hii ndio bora kabisa alivyokuwa mtu mzima alisema natamani lau kama ningemsikiliza mtume sallallahu alaihi wasallam nikafunga chini ya hizi lakini leo siwezi kuziwacha kwa sababu nilichukua wasia wa mtume sallam siuachi ashakuwa mtu mzima ameshikilia pale pale kwa sababu alizungumza nani basi hao walikuwa wakimpenda kikweli hao walimpenda kikweli usije hapo kasema natamani ingelikuwa sahaba wacha tu wacha uwezi تلك أمة قد خلت قوم اختارهم الله لصحبة نبيه watu wanchaguliwa sisi sisi kama wanavyosema watu wa kwetu kunzituko sio <laughs> shekhe mzima asunza ndevu kisawasawa utafikiria na vita na zile ndevu kisha baada ya kuwa ashasunza yeye aulizwe sasa na, na, na muridi wake mbona bwana asema ah, sunna tu si lazima ambaye ataka aweke yalla yalla ambaye ataki asiweke sasa pale umuulize tu hivi nikikuuliza mimi ninayeweka ndevu na wewe usiyeweka nani amfanana zaidi na mtume sallam yuko karibu zaidi na kufanana na mtume sallam hawajua ah, alafu huyu ndio akuelekeza wewe haya wasema wenyewe lazima uwe na shekhu tariqa akuelekeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala akuelekeza kwa Allah kiguru kipofu Wafikiria umeshika mkono kipofu kiguru ndio iwakuzunguka kupeleka wewe kwa Allah subhanahu wa ta'ala au akuvukisha barabara si mtakufa nyinyi itapita gari aina breki mtakufulia mbali a'ma yaqudu basira kwa watu wachunge sana hapa ametaja maneno makubwa sana ule uwepesi na uharaka wa masahaba katika kuitikia maamrisho ya mtume sallam na kujiepusha na makatazo ya mtume sallam yote mwajua yule sahaba alikuwa amevaa pete gani ya dhahabu mtume sallam akaichukua akaivuta fanazaaha nabi sallam warama bihi kisha akaitupa kama wanaume hawavai dhahabu akaondoka mtume sallam yule sahaba akamwambia nini khudha wantafi biha chukua basi usivae nufaika nenda kaiuze unufaike nayo qala wallahi lan akhudhaha ba'da an ramaha an-nabi sallam wallahi sichukui baada ya mtume sallam kuitupa siitaki aende mwingine akaichukue kwa sababu mtu kwani ilikuwa ni dhambi kufaidika nayo hakuivaa tena si dhambi ya kuichukua kaenda kaiuza sio asivae lakini asema maadamu ameitupa mtume kutoka katika kidole changu akaitupa chini wallahi siende kuiokota siyokote wala sitaki manufaa yake chana naye walikuwa wapenzi wa kikweli bwana oh, wallahi mimi na, nasema sijui lakini nikisoma hadithi sahaba sema ausani khalidi mimi nahisi ndani ya moyo wangu hivi huyu wazungumza kweli yani ni kipenzi chake wa kikweli si mchezo wewe nenda kwa mfano kamsome ibn Umar radhiallahu anhu namna gani alikuwa akimfuata mtume sana ibn Umar na vile alikuwa akimfuata mtume sana mpaka mwisho waweza kusema ah sasa do pia hii eh mpaka katika safari pia mtume sallam alisimama mahali akakidhi haja akifika pale atasimama atakwenda takidhi haja arudi kwa nini nasema nilimuona mtume sallam akifanya hivi na mimi pia nafanya kama yeye vile vile mfanye hivyo mfanye basi nafanya sahawa walikuwa wakimpenda kikweli mtume Muhammad sallam na hapa akatoa mifano na mimi pengine nitasoma mfano mmoja لكن أشير إلى شاهدين عظيمين نفيسين جليلين أتطوى بسببين ushahidi wa haya tunayozungumza katika عن سالم بن عبد الله قال ما سمعت عبد الله يعني ابن عمر عن بين باباك لاعنا احدا قط سجوايكم سكيا عبد الله بن عمر اكم لاعن مت قط حتى سكو ليس انسانا اي الا انسانا واحدا isipokuwa mtu mmoja وكان سالم يقول قال عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا رواه البخاري في الأدب المفرد ابن عمر mpokee hadithi akawa yuitendea kazi haimpasi mu'min kuwa ni mwenye kulani lani ovyo ovyo haimpasi فانظر إلى حال ابن عمر رضي الله عنهما منذ سمع هذا الحديث لم يسمع منه لعن قط إلا مرة واحدة تأليز التكيو واجم مبقى كلاني على فجيه كويل لاني ابن عمر كتوك اسكي حديثي يا متوم سلم هكوايكم لاني ويوتي سبقوا مرة موجة كما تكفو إليزا اسكي حديثي يا متوم سلم akaifanyia kazi maisha yake <laughs> huwa ikiona kama hivi nakumbuka ukikaa kula na wale watu wakunwa maji na mkono kushoto kama ushapata mtihani wala na mtu yuona na maji kwa mkono kushoto ukamkumbusha bwana mtume salama amekataza asema fa inna shaytana yaakulu wa yashrabu bishimalihi mwanzo swali wauliza kwani ni wajibu mshaona kadhaa wakiuliza kwani ni wajibu sasa wewe waambiwa shetani iwala kwa mkono wa kushoto na iwana kwa mkono wa kushoto auliza je ni wajibu kumkhalifu shetani ama anaweza kufanana naye wakati mwingine mimi sishangae na watu kama hao ambao tuishi nao katika asri kwa sababu tushaona pia awamu wengi wakienda haji wakienda kutupa jamarati vijio wasema tuenda kumpiga nani ah shawasikia wasema anaenda kumpiga nani shetani sio sema hivyo hapo lakini akifika pale kwa kumpiga shetani pale achukua simu yake kisha yapiga selfie huku yatupa jiwe apiga selfie na nani <laughs> na shetani <laughs> yule mta shetani sio alafu yapiga selfie naye sasa usishangae akikuuliza kwani lazima kumkhalifu wa shetani si mtume salama kuambia shetani wala na iwano kwa mkono wa kushoto auliza sasa ni lazima kwani yalla la bwana kwa mkono wa kulia tonge moja tu la pili kwa utamu wa ile biriani na ukula na kichwa chake kinapopenda kula hapo hapo yosahau akinywa maji tu mara ya pili achukua tena mkono wa kushoto eh baba si ninakwambia ana ah, sahau wewe utakaokumbushwa mara ngapi muislamu wallahi lau kama ungelikuwa kweli wampenda mtume sana kwa moyo wako kikweli ni mkweli wewe huwezi kusahau amri ya mtume sana mara moja peke yake kwa ushahidi wa maneno haya haa masahaba walikuwa wakisikia mara moja tu maneno ya mtume sallam basi kwisha abadilika pale pale aelewa maana ya alladhina amanu stajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum mara moja tu haina haja mara mbili mara tatu waambiwa tena waambiwa tena waambiwa tena wewe umeng'ang'ana tu kule kule bwana waambiwa bwana hivi mbona yule mchezaji unayempenda bwana wanyua kama yeye ha? mpaka kuna wengine akitembea pia mwendo wake aangalia yule mchezaji mpira anayempenda ajifanya tembea kama yeye naye pia akicheza mpira akifunga bao ajifanya shirikia kama yeye utaona shirikia ule mpira ushirikia kama yeye sio aweza kutafuta jezi akaandika jina la mchezaji kafiri akambeba mgongoni wala habari yana ampenda Mungu ampenda ye. lakini mtume wake sallallahu alaihi wasallam aambiwa akuamrisha hivi we nani kumuuliza mtume wasallam ni faradhi ama ni we fuata maadamu alizungumza nani mtume Muhammad sallallahu فانظر إلى حال ابن عمر فتزام حاله ألف وسكية وقد جاء في بعض الروايات أنه لعن خادما له أغضبه وجب هذه الرواية وابن عمر اليم لاني مفني كزواك موجة ألم موذي أكم غضبيشا فأعتقه فورا بعد لعنه له بالي بالي ألم لاني أكم وچي اليهود ألم لاني كفارك كم ينوين نقوة niondokea وجاء في بعض الروايات أنه ما أتم كلمة اللعنة katika baadhi ya riwaya imekuja hata lile neno hakulikamilisha bimaana la akasimamia pale pale kama nishakuatia huru ondoka sije ukanifanya nikaingia katika makosa makubwa kama hayo فلما نطق بكلمة اللعنة وقف قبل أن ينطق بالنون فلم يتمها وقال هذه كلمة ما أحب أن أقولها ثم أعتق خادمه رضي الله عنه بمعنى hakufika katika nun la'na ile nun hakufika la akanyamaza akasema hii kalima sipendi mimi kuitamka kisha akamwachilia huru yule mtumwa عن الزهري عن سالم قال ما لعن ابن عمر قط خادما إلا واحدا فاعتقه ابن عمر hajawahi kulaani hata تسكو موجة يوتي yule isipokuwa mfanyikazi موجة kisha akamwachilia huru وقال الزهري أراد ابن عمر أن يلعن خادمه فقال اللهم لعن فلم يتمها وقال هذه كلمة ما أحب أن أقولها رواه عبد الرزاق في مصنفه هذا كنينون كفيك sema كلمة kalima دني تمكي وقول سالم بن عبد الله بن عمر ما سمعت عبد الله لاعنا أحدا قط ليس إنسانا يوضح ذلك رواية أخرى للحديث عند ابن أبي الدنيا قال ما سمعت أبي لعن شيئا قط إلا مرة سيمسكي ببانغو أكي تكان أكلاني تشوتي تشوتي بمعنى لا ميامة لا مجو اسبكم تموجد لكيسة كيليس فكم من التربية العظيمة للأبناء في هذه القصة كنا تربية عظيم زليوجك وتوتك كتك كيسهيكي لم يسمع من والده كلمة اللعن إلا مرة واحدة في موقف واحد hebu wewe unaje mtoto kiamba ushamsikia baba yako kilani sijamsikia akilani isipokuwa yakumbukwa ile mara moja mara moja mara moja tena lile neno kulimaliza kisha ikatokea nini akaachilia yule mtumwa huru itamuathiri vipi yule mtoto hii موقف وايضا لم يتم لفظه اللعن واعتق الخادم على اثر ذلك baada ya tukio hili ibn Umar akamwachilia huru بخلاف بعض الآباء قد يسمع منهم أبناؤهم في اليوم اللعنة مرات كثيرة كنيومنا باذي أما بابا ولم توتو إذا كنت سكي باباك آلاني كواسيك مرانين إيه من لعنة من وإيه لعنة إيه لعنة لا إيه مزازي آلاني توي آلاني توي قال فيلعن ابنه ويلعن زوجته عند أدنى سبب سبب ندوغة واملان امتتواك سبب ندوغة واملان امتواك ألانت ويجري على لسانه اللعن كثيرا إلى لعن يبيتك تكولميواك مرنينج وهذه مصيبة أن ينشأ الابن بين يدي أب بهذه الصفة ومسبا مكوبه أقول يمتوتم بلي أبابا نمني wewe unaonaje mtoto akikulia mbele yako acha kulani tu hata matusi kuna baadhi ya mababa watukana tu akizungumza yeye atukana tu sasa wale watoto wakulia waona ile matusi ni kitu cha kawaida tu maana matusi kwa kawaida sababu wayasikia sana hujakuja upande wa mama waweza kumpata na yule mama pia matusi hivyo hivyo kama baba na wakikosana ndani ya nyumba mama atoa matusi na baba atoa matusi yake hebu fikirie yule mtoto kulia katika malezi gani malezi ya ajabu sana msiba qala wa man kana kadhalika kam hiya jinayatuhu ala abnaihi nani kwa hivi amewafanyia jinai kiasi gani watoto wake uovu mkubwa amewafanyia وقوله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي للمؤمن أن يكون لعانا فيه أن اللعن ليس من خصال المؤمن قال بسيما هينباس مؤمن كون من يكلان لاني هابط وتفائد كو لعنة سكت كصفة يا مؤمن لأنه دعاء بالطرد من رحمة الله والمؤمن يمنعه ما قام في قلبه لإخوانه من رحمة وحب الخير لهم من الدعاء عليهم بذلك وسباب لعنة نكمومبيا منزاكو دعاء الله أن كتك رحمة ذاك نمؤمن mu'min kinachomzuia yeye kutokamana na jambo kama hili kule kuwaonea huruma ndugu zake waislamu na kuwapendea kheri ndugu zake waislamu kwa mzuilia yeye kutokamana na kuwapiza فجريان اللعن على لسان المرء وتخلقه به دليل على نقص إيمانه وضعفه ile laana kupita pita katika ulimi wa mtu kila saa alani tu yeye hii laana hii ikawa mtu paka tabia yake ni alama ya kuonyesha upungufu mkubwa mno wa imani yake pungufu sana katika imani kila saa alani tu alani tu huu ni upungufu mkubwa mno katika imani yake kwa mtu atakana ajiepushe na tabia hii kisha akataja hadithi hapo mbele na ataeleza tukio la Aisha radhiallahu anha kuwa laani mayahudi hili insha Allah taala nitakuja kueleza katika kikao kitakachokuja naktafi bihadha alqadr wallahu taala a'lam سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك بارك الله فيك